estamos crazy Flow, de super técnico Back y me siento Messi No, drama que dirá el imbécil Wow, man, estamos crazy Flow, rap super technique Fact, that hoy me siento Messi No, drama que dirá el imbécil Wow, man, estamos crazy Flow, rap the super technique Fact, that hoy me siento Messi No, drama que dirá el imbécil Te gusta rapear y te pongo Kenchi Sé que te molestas, este flow tan sexy No voy a tu fiesta, tengo mis neri. Eso solo apuesta por el glary A te detestan desde que a Herley Los perros ya saben quién rapea heavy Buscando la chapa tengo el promo ready Estoy bien en mi casa consumiendo Mary No quiero tu patilla maricón Para que si tengo de campeón si lo estás logrando que te muera el moretón Escucha, bien el rojito de león Oh que genero rebelión Hay graffiti en todo el vagón Voy a humillarte por ser un bocón Voy a scratcharte, sé que sos cagón No escucho pin flaco, y escucho pin boy Pásame lucha, tu guacho que le doy Hay mucho muchacho y poco vivo Les veo cara de facho, me siento facho Ponen el bobotacho que también le doy Por el beat del yacho que también le doy Por un beat tres cuartos que también le doy Por el beat que quieras, hacer bien que soy Soy un enático, antipático, matemático Saco cálculos, sin discípulos y tentáculos Que quieran entrar al espectáculo Stacy No, vámonos super técnico, Fuck that, hoy me siento Messi No, drama que dirá el imbécil Bro, man, estamos crazy Flow, vámonos super técnico, Fuck that, hoy me siento Messi No, drama que dirá el imbécil He visto el comienzo y he visto su fin Lo único que comprendo es que debo decir Que no existen pretextos, debo resistir Me he vuelto un maestro, he vuelto a resurgir Muchos pensamientos para un solo beat Muchos los lamentos para un solo mix No hay condimento, me vocen así Cuando a esto lo puedes sentir Rest in peace nemesis, nemesis, ¿qué decís? Predecís, percibís, perseguís, la raíz, te mentís, la fingís, no vivís, dividís, no peleás, no existís, vos nomás no sentís. Bro, man, estamos crazy, flow, rápido, super technic, fact, Messi No, drama que dirá el imbécil Bro, man, estamos crazy Flow, papo de super technic Fuck, dar, hoy me siento Messi No, drama que dirá el imbécil Abandonaron temprano los pibes Esos olvidaron de hermanos por miles No la pintaron de ahí, vamos decirles Que nunca llegaron, que allá no te miren Corrieron al primer disparo los giles Los vagos se escondieron del dealer Vivo sagrado para que te inspires Lo dejo plasmado para que transpires Escribo sin instrumentales De forma peculiares, peculiares Con auriculares Bajaba rap en el aire, se tú lo suaves Ah dije dale negro vivare, que esto no pare. Yo daré lo mejor de mí para que nada del beat me separe, nada me separe. man, estamos crazy, flow, rap with super technique. Fuck that, hoy me siento Messi, no, dama que diga al imbécil. man, estamos crazy, flow, rap with super technique. Fuck that, hoy me siento Messi, no, dama que diga al imbécil. man, estamos crazy, flow, rap with super technique. Fuck that, hoy me siento Messi, no, dama que diga al imbécil. Corre, corre, pero no me alcanza, pobre de ese rope con cartel de tranza. Están comprando follow para llenar su panza, tengo tanto flow que rompo la balanza Llévate tu blog, lejos de mi casa Si no, mira el título y vas a ver qué te pasa Lo que está en ridículo en sus propias plazas Ustedes son discípulos, fotocopia falsa Anda agarrando el micro y forjala al WhatsApp Somos yo mi hijo de la misma raza Nunca viste un tipo con rasgos de magia Nombrar a mi familia no me hace gracia No me divierte, me llena el alma Apagó la mente, orgullo no falta Y eso es suficiente, mi familia es gamsta Eso es suficiente, mi familia es gamsta Bro, man, estamos crazy Flow, rapando super technic Fat, dame, me siento Messi No, drama que diga el imbécil Bro, man, crazy Flow, de super technic fuck, dar, hoy me siento Messi No, drama que diga imbécil B-L-U-S, 1 Blues 1, hijo de shit Ok, Gaspar controlando la Kosama aquí in the house Indigo escuchando qué es lo que pasa Hattori Mafia Hattori Mafia Hattori Mafia Watu